Gel beraber zikredelim Yüce Hakkı senin ile Gel beraber zikredelim Yüce Hakkı senin ile Hu diyelim hu diyelim Coş edelim senin ile Hu diyelim, hu diyelim Coş edelim senin ile Hu diyelim, coş edelim hoş edelim, hu diyelim. Köz olalım için için kalbimizi yakmak için köz olalım için için kalbimizi yakmak için Kör şeytana yenmek için Coş edelim sen ile Hu diyelim, hu diyelim Coş edelim sen diyelim Cuş edelim Cuş edelim Hu diyelim